eminenta architecturisto en la Panteono. Premio Pritzker estas donata ciu iare ec de 1979, cae oni consideras gin unu el la plei grave en la mondo. Oni ofte aludas al gi kiel la Nobel Premio de Architecturo. Gin sponsoras usona familio, pere de faca fondajo. Gizelas omagi unu au pliain vivantain architectoin, es laboro montras combinon de qualitoi nome talenton, large vidon, cae engagigion, cae productis realain signifo plenain contribuoin alla homaro cae alla medio per la arto de architecturo. En 2012, la afric de vena architecto Francis Kere, nascidinta en Burkino, estis la unua negra persono quio ricevis tion gravan premion. Li estas monde reconata cae pro siai proiectoi cae pro siai sociai agatoi, ciam clompodante progressigi cae transformi Africa in per siae vercoi. Li laboris inter alie en locoi de granda malricezzo, cae en lerneioi, san centroi, construajoi por logiado, cae placoi en Benino, Togolando, Kenio, Mozambico, cae Sudano aparte pro proiecto de elementa lerneo en Burkino, li iam estis antaue premiita. Liai architecturae vergoi montras belezon, audazon cae inventemon. Cere defendas usadon de dauri povai materialoi, cun sparemo cae ratio. Li declaris, Mi esperas shangi la paradigmon, conduci homoin al revado cae provado. Ec riciai personoi devas spari materialoin. Ec mal riciai personoi povas clopodi crei ion bon qualitan. Ciui meritas bonan qualiton, ciui meritas luxon cae comforton ni estas interligitai, cae la zorgoi pri climato, democratio, cae mancoi en la mondo estas cies zorgoi. Francis Kere nascigis en la iaro 1965 en Burkina villaggio, ca lia patro desiris che almeno lia plei maliuna filo estu alfabetigita. Tial li estis conducita al urbo por comenzi sian educigion ciam li estis sepiara. Poste li devis labori ciel charpentisto. Ricevinte stipendion, li studis en Berlina Universitato cie li diplomigis en 2004. Li farigis Germana Civitano en 1900 Ocdec quin. Li crees sian propran fondajon cere architecturo, cae unu el liei plei belae agadoi estis proiecto por productado de bricoi per ciui li combinis modernain technicoen cun la tradiziai constru materialoi en Burkino. Resultis la starigo de elementa lerneo en lia nascic villaggio. En 2008 la lerneio estis pli de grandigita cae povis accepti pliaen cent dudec lernantoin. Pro siai exemplo donai arto cae solidarezzo, Francis Cere plene meritas la plei altan architecturan premion.